Malpura aero damagias la intelligentezon. Malpura aero causas damagion ne nur alla pulmo, sed ancau alla cerbo. Tion montras vasta studajo el Cinio, lando, quiu suferas aparte multe sub micropolvo cae aliai damagiai substanzoi en la aero. La malpura aero la studajo malbonigas la penso capablon. Cina esplorista te amo combinis la resulto in de testoi pri intelligentezzo cun la malpurigio de la aero en la loj de la partoprenantoi cae trovis signifan contexton. La intelligentezzo de homoi, kiwi loggias en la urboi, cun la plei malgranda malpuriggio de la aero, estas plei forte trafita, diras la autoro de la studagio. Tio validas pli por pli agiai homoi ol por pli iunai, cae pli por viroi ol por virinoi. En la studaggio estis priuge analizatai la datumoi de apenao tridectu mil cinai viroi cae virinoi, ecte la agio de iaroi. Ili vivas en au circau urboi, cae oni consideris la tiea in mesurajoin pri micropolvo, sulfuro di oxido, cae nitrogena oxido. Ce la testoi, la esploristoi prilumigis la conoin pri matematico, cae lingvain capabloin tiui capabloi malbonigis pro la damagiai substansoi en la aero ancora pli forte ce viroi ol ce virinoi, cae tio precipe ocasis ce pli agiai homoi, cae homoi cun malalta nivelo de clarezzo. La causo por tio povus trovigi en tio, che mal pli clerai homoi laboras pli extere en la malbona aero, cae tiel inspiras plida mal pura aero, diras la autoro. La differenzo ce la sexoi povus esti causita de tio che ce viroi cae virinoi dum la testoi pri intelligentezzo, certai cerbai regionoi estas malsame activai. La regionoi ciui activigas ce lingvai testoi ce viroi, versaine estas aparte forte trafitai de la damagiae substanzoi, opinias la autoroi. Ili ancao accentas, che la malpurigio de la aero povus pli altigi la riscon por demenso cae alzheimer malsano, char malbonigio de la penso capablo ce pli agiae homoi presentas por tio factorum. Cai, iu pli longe la periodo dum ciu la malbona aero estas inspirata, des pli bona tio estas anca por la cerbo, cae la penso capablo. Faculo pri media medicino en Vieno trovas du explicoin por la contexto inter damagiae substanzoi en la aero cae cerba productivo. Unue, ultra particloi eniras la spirvoioin, cae tra la pulmai vesicetoi ancao alvenas en la sango, cae en la corpai organoi, cae povas tie causi inflamoin. Inflamoi en la centra nervosistemo povus malhelpi la cognan productivon. Due, la damagiae substansoi conducas acute al oxidiga stresso en la celoi de la sangai angioi. La trafluo de la sango en la organoi per tio povas reductigi, cae giuste la cerbo estas por sia funcciado dependa de la bona trafluo de sango, diras la viena medicinisto. La malpurigio de la aero estas problemo precipe en la evolu landoi cae en la soilae landoi. La dudec plei malpurigintai urboi trovigas laula monda san organizo en tiae landoi en naudec hoc procentoi de iliai urbegoi, la mesurajoi estas pli altai ol la lima nivelo. En Europo la situazio estas cun esceptoi en Orienta Europo pli bona ol en Asio cae Africo. Cae ciel ciam, validas la constato che la effico dependas de la doso.